ma onipa kun no amfa nka mantima si kura na mpo a nyimpa no o this skin nyina na o kama ne jama 1000 eh 100 cities was 200 but nti nti oje oje asor ba na nansen oba asor nti oba asor no oso do o ye bedi wo bedi ho abrofo no wo bro nya ehu nti membra na me so okay mate Me mbrɛ ne fie hɔ nti w'awar fofor na mo kɔ hɔ nti mo kɔ hɔ na yɛn nya agyaa yɛn nya agyaa nti ekyiri na ɔdze me ba fie no na ayɛ dɛ yɛdzi nkɔmɔ. Ei, wei yɛ du. Hello?